Шура-юр. Щуря, щуря, шур-юр-щуря, Шеребех юр-щуря, Щуна не савны не шур-юр не туря. Кавакутам, урхамахам, Ярнза юртсамчы, Ял-ял урла, уйхир урла, Шене в замче. Эс вежедень, эп вежедеп, Хербатне дешень, Шіл ұратяк, күн ұратяк манжула пүлешін. Шіл дашманда, пір дашманда манжула пүлейме, пір юлдашта, пір даванда манбек ут күлейме. Квагудам, ургамахым, эсмана күлгерден, утса юртсах, вешсе бұрзах, хер батне жидерден. Шалшывне жеш, тұрыжыв жеш, епсана сана удым ургамағым, хампық сайыстердім. Эз ут пулдын, матур булдын, хамбек шуға булдын, тыван ялжын тадаманжын ұрыятлы булдын. Канчы дусым урғамағым, сілі шуки вирен. Шавэбейес, шалэбейес, ұда сілі жирен. Хальде жирен, тадах шиен, туйран дуя жирен, туйдапмашкан, машкан, тус ешу гибирен. Ахер Ман манхер тухря, чуным шитредере, а тегиле, а негиле, санжын манжын деря. Щуря, щуря, шур юр щуря, шребех юр щуря, Ялым йыжым, тузым йыжым, шребех туйдуре.